بالنصر المبين دولة الإسلام قامت Braćo moja draga, kao što smo jutro spomenuli, da nek neko bude na onaj huma, nek ode dole, kaže ovima, nek makar zatvori vrata sam. A ne bi bilo loše da dođu na ders da nešto čuju. Ovo su kuhari Aha. Nekim jedno da Rekli smo da ćemo pokušati, braćo moja draga, da predavanja budu raznovrsna u smislu da imamo nekad edukativno predavanje, da nekad bude predavanje malo odgojnog karaktera. Ja sam za danas jedno predavanje pripremio opet na jednu knjigu, jedan šir koji isto dosta pažnje posvećuje Koranu i kuranskim znanostima, napisao je knjigu kompletnu u kojoj je komentarisao samo jedan kuranski ajet iz suri Esema i Vataj, ajet u kojem kaže uzvišeni Allah Jevme tube resair dan kada će se tajni otkrivati. Tako ćemo i danas govoriti na temu, znači, koju sam ja naslovio komentar ajeta, dan razotkrivanja tajni. U smislu tajni, dan kada će čovjek polagati račun za ono što je bilo u njegovim grudima i prsima. Zašto, braću moja draga, govor o ovoj tematici? Mnogo je razloga, Danas ako pogledamo ljude koji se deklarišu kao muslimani, možemo vidjeti da se u pogledu ove tematike dijeli u tri kategorije. Imamo kategoriju ljudi koji kažu direktno ili indirektno samo ti abibi bitna vanština. Kapicu nabaviš iz izheklanu, pustiš bradu, zabaviš nogavice, kupiš misvak, pomoguće da se može držati tuđe ruke, i to ti je već si blizu dženeta. Samo, eh, čekaš te kroz ovu Svi drugi koji nisu na tome su, eh, ili su novotari, ili su licevjeri, ili su tabuti, ili su dalale, to nisu na pravom putu. Svakako da to nije ispravno. A to ću mišala poslije dokazati. Imamo drugu kategoriju ljudi koji kažu, slušaj, ove, ovo ništa nije bitno. Bitno je samo vidi srce. Imao bradu, nemao bradu, to ništa. Žena pokrivena, otkrivena, to ništa nije bitno. Bitno je samo da ti čisto srce. Klanja, ne klanja, posti, ne posti, ništa to. Bitno ti je, mi da srce čisto. Ja, kaže, naš narod kaže mu starinsku, kaže, ko pjeva zlo ne misli. Ja, kaže, vas da pjeva U mene čisto srce, ja krisnim, frulu, zapas, svina, pjeva, igra, manina, ali je srce dobro. I ta skupina ljudi je Islam, pogotovo u sredinama, ja znam da je to teško, ali u sredinama u kojima dolazi do miješanja muslimana sa nemuslimanima, tada musliman ima jednu dodatnu obavezu da ima čak i vajska obilježja pre, po kojima je prepoznatljiv. Zato ćete vidjeti naša stara ulema u Bosni, kada je došlo malo do tog otvaranja znači naših država, iskidanja nikava i bacanja fesova, da je bila jaka rasprava kod naših stari, ne bi smijeli njima nosi šešir. Sad to više niko niko ne spominje, ali to bilo tada aktivno. Zamijenuti fes sa šeširom. Zašto? jer je bila stvar za nevjernike prepoznatljiva da nosi šešira, muslimani nosi fesor. Što znači, kad musliman stavi šešir, poistovjetio se sa nevjernicima. Nažalost, to nama niko ne tumači nekad dole negdje, to sad samo bi moglo biti opis nekoga koga mogu nazvati Habija. Ali tu nekad našoj ulemi bilo jasno, sto posto, da vanština, da su naši muslimani stari nosili široke hlače čakšire, da nisu nosili hlače na pedlu, da su nosili fesove, da su nosili fesove, da su nosili, znači, oko pojasa, pojasa i tada su bili prepoznatljivi. Žene su opet nosile nikave ili mahrame i tako dalje. Tako da, braću moja draga, Islam naročito u vremenu kada se muslimani izmiješaju sa ljudima koji nisu muslimani, onda dodatno pazi na tu dimenziju. A mi kontra shvatamo, mi shvatamo da tada treba što više se utopiti. Ne, tada treba što više biti prepoznatljiv. Ne da me neko ne shvati lupat muzi i sam sebe praviti onu guravu koja je spomenuta u Adisu, beden islamu garibe. Čovjek sam sebi nametni da kada uprati prati, jes teško, kaže, tačno, sad osjetim šta znači biti gurbetlog stranac. A vidi, ti si sam sebi nametno da si stranac. Budi pametan, budi mudar i pridržaj se islama. Nemoj sam sebi nametni probleme. Odeš kod babe i razlupaš mu kasetofon, babo te, pa onda zvizne što sam, kaže, ja iskušenja s babom, babo, dragi, jes babo, bok se ropa sam. Slomi mi nos, čovječe i kaže, ali kaže, moram se strpiti u ime Allaha iskušenja. Vidite li, ono se još nešto ti drugo oko izgleda. <laughs> Moj sam sebe gura do iskušenja. A ti bio pametan, ponašao se kako treba i dođe iskušenje, tada kažeš, na iskušenje da malo. Ali ti sebe hopneš u, u iskušenje i kažeš, u Boga mi sad moram vrati, džaba, u ime Allaha. Ali džaba to je, kaže, mi smo garibi sa islamom. Nije Pokušaj maksimalno da islam približiš društvu u kojim se nalaziš. Pokušaj maksimalno da budeš mudar, da budeš glav, da budeš lijep, sve to. Nakon toga kad dođe iskušenje kažeš, e ovo je ono što ja nisam mogu izveći. Ali, pod tim izgovorom dođemo kažem, pa a, žena će biti prepoznatljiva kako bude pod mahramom. Tu nema kompromisa, nikako. Muslimanka mora imati mahram i mora izići na ulicu pod mahranom. Ali to ne zabranjuje ili čovjek musliman da lijepo se s komšijom upita kako ste komšija, bio musliman, bio ne musliman, da mu da hediju, da mu pošalje tanjir piti, da mu pogura auto ako se pokvari i tako dalje. To ne zabranjuje. Ali ima nešto gdje se ne može popuštati dalje. To je islamski, muslimanski identitet. Žena izlazi pod mahranom u grad I završena stvar. I zato kažem, zato ja danas govorim o ovoj e, tematici, središnji put između ove dvije krajnosti. Da čovjek kaže vanština ne znači ništa. Dobro je da se nikako ne razlikuješ, da te niko ne prepozna da si musliman. A isto tako da čovjek ne misli samo pustio bradu, skratio nogavice, obuko kapicu i gotovo. Svi drugi su na dalalicama, ja idem za Sad Zato ćemo mi govoriti, braću moja draga, o ovom momentu izgradnji čovjekovog nefsa, čovjekovog imana, čovjekovog znači ponašanja. To nam je veoma bitna stvar da ne mislimo da je samo islam veština. Jer doću, moja draga, u osnovi glavna, danas smo to malo spominjali našoj braći, glavna razlika među ljudima kod Allaha je samo po imanu, po vjerovanju, po bogobojaznosti. Nikako po boji, nikako po nacionalnosti, nikako po državi, nikako po ugli. Ebu Leheb je bio Ebu Leheb, Amidža Allaho poslanika, krv njegova i krv Božih poslanika isti. U džehennemu vječno. I tebe tjeda se uči Evi Lehebin do sudnjeg dana. Nije mu pomoglo što je bio blizu poslanika. Isto tako u nekom insanu iz Amerike možda i koji je crn svojim, znači, ovaj, svojom kožom, ništa to ne znači ako bude musliman, može da dođe do deređe i da bude sa poslanikom u To je savršenstvo vjeri. To je savršenstvo vjeri, ćemo, Ali osnovna, ovo, ovo želimo ovdje akcent, osnovna razlika i osnovna pravila po kojima se ljudi vrednuju kod Allaha jeste ono što je u srcu. Gdje je kufr gdje je mjesto gdje je islam, glavnica islama u srcu. Sad ja vam mogu dovesti ovdje pet ljudi i sve ćemo ljude dovesti koji su s bradom. Jedan on je pustio u bradu slikar neki danac, nevjerni vjeruje ali ima bradu. Danac, nevjernik i slikar, ali pustio bradu zato što je tu, hoće da bude ko Picasso. Znači, gdje je razlika? Razlika je između mene njega, stanje on kod mene, samo u srcu u imanu. Da neko ne posla, jer mi imamo skupine ljudi koji jedva čekaju ko muha, samo da ufati nešto da ne ispadne. Evo i murđije, samo su rekli imanje u srcu. Nismo to nikad rekli, nećemo nikad to reći. Makar oni jedva čekali da nas istiraju Zvijeri, mi nećete nas istirati. Znači, ovdje govorimo samo da bi napravili razliku u, suštini. Ako vidimo dvojicu ljudi i šute, ovo dvojica imaju grade, ovo dvojica, jedan može biti nevjernik, jedan može biti vjernik. Gdje je razlika između njih dvojici u njihovom srcu? Jedan u dubini svog srca vjeruje da ima Allah i je toga Allaha i radi ta djela, ovaj drugi vjeruje da je čovjek nasto od majmuna i završena stvar. A ovaj timo istinu. Ako je tu glavna razlika između mene i njega, šta je meni najbitnija stvar u životu? Onda mi je ta stvar najbitnija, da na nju pazim, da pazim na srce, da pazim na ono što je tajno Ljudi, kada bi se sam ulazili u džennet zbog vanjštini, e, to bi tako bio jeftin džennet. Ne bi bilo ništa lakše za rad od dženneta. 15 dana pri smrti fino odnesu ti sve hlače, e, krojaču, skratiti hlače, kažeš pusti brado 15 dana i god ti ćemo kako hlače god pita da kupiti bijelicu, nataknuti bijelicu, pustiš malo bradu, skratiti hlače i čitav život pljačko, krao, ubio, kažu ti ideš u džennet. Što? I on jadnik se čudi, veli, vješ <laughs> to jeftino. mu dobro mi došlo, skradili nogarice od lača, pustio u neka će plaći lijete, eto ta kapica jedina, ona pola makra, ja važi. Ja sam jeftino dobio džennet. Nije džennet tako jeftino. ciljica varava. ciljica varava da je džennet tako jeftino. Mnogo skuplji je džennet. <clears throat> Također, <clears throat> na ovoj relaciji onoga što je u srcu, na to mi se zasniva jedna velika stvar u islamu, a to je ovo naš glavni žiro račun dobrih dijela jeste da je na tome zasnovano primanje dijela. Dvojica ljudi, opet klanjamo, dvojica stavi, dvojica skrušeni. Hm? Jedan klanja radi Allaha, drugi klanja da ga vidi džemat. Ovo dvojica klanja, gdje im je razlika? Ovo dvojica klanja i ovo dvojica kruši, ovo dvojica gledaju preda se, ovo dvojica niču prst, a ovo imaju prsti, ovo dvojica po Sve. Jedan ode u džehennem, jedan ode u Jedan do drugog. Nogavice, brada, sve. Ja nekoliko se smijem s bradom nikao, Radim na svoje mjesto, svakako, govorim, ja želim sad da dođem do jedne tačke. Srce je između njih dvojice razlika. Jedan ode u džehennem, klanja ljudi, ne smiješ raditi takvu djelu nikom radi osim Allah. Ako je to tako, onda moramo pasiti na to srce. A to će se jelme se radi. Sada je kod nas došli i dvojica i klanjati. Mi kažemo dvojici selam alik hađija, selam mali hađija. Ovo dvojice, za nas su muslimani. Ovo dvojica umrli, ovo dvojicu kupamo, ovo dvojica klanjamo dženazu. Za nas muslimani. Dolazi se na sudnji dan i ovdje je sura Tarek Jevme tubire serair, da se kazuju i prezentuju tajni. To su ti tajni. Šta ti je bilo u srcu? E sad da vidimo zbog koga si klanio. Sad da vidimo zbog čega si bio takav, zbog čega si bio takav. E to je dodatni faktor da moramo paziti na to. i da to nije bio bitan faktor, ne to Allah u Koranu spomenuo, da je to dan polaganja računa tajnih stvari koje su bile u srcu. Jer bilo bi nepravda. Dvojica ljudi klanja, ali dvojica dvojica mu kao klanjaju. Jedan klanja radi Allaha, boji se Allaha i želi dženet. Drugi klanja radi ljudi. I sad nije dvojica ne istude reći, nisu. Ali mi ne sudimo po tome, mi ne znamo. I ne ulazimo. I ovdje je veoma bitno zapam, poslije ćemo imat pokazatelje, ovako, onako da ne bi... Ej, Boga mi peziš je spomenuo, ne vidim ti džehennema, Tajni zna samo Imaju pokazatelji, neki od kojima ćemo govoriti, ali tajne, šta je u srcu? Ne zna niko sim Allah. I oni će se na sudnjem danu tek saznati. Ali imaju neki pokazatelji. Vi ste vidjeli ko, imamo ovdje među nama, ima neke vraće uspješni, dobri autonančara. Nije motor za ribu. Ti njega možda pijac prodat, kaže radi se. Allah njega kad upali dva put gaz onda kaže ja vidiš sa njim desetina, možeš proći, pokazat. Imam ja svoje neke znakove, oni u tebi bili E tako i dijela kad se radi mimo Allaha imaju pokazatelja, ne smiješ i sto posto. Ali kaže Boga mi škakli si. Zato kaže Allah Đelešanu me na jenfe'u malun wala benune illa men eta Allah bi kalbin salim. Tog dana kaže neće korist. Kad dođe se na sudnji dan. La jenfe'u Ne Nema više pare. Kaže gospodar ja imam milijone ti milioni su prešli u drugo vlasništvo kad su tebe u zemlju strpali. Ni pomažu djeca, ja gospodar, imam desetero djeci, djeca za sebe, ti za sebe. Tog dana neće koristiti imetak, niti djeca. Šta će, kaže, koristiti? Illa men eta Allahe bi selim, tog dana će se, kaže, samo koristiti da dođe neko sa čistim srcem pred Allahom. Ovo ne negira nikako onu činjencu čisto srcem, koji ono što smo jutro, smo se sada govorili, sad nekima će biti problem što nismo bili svim desovima, a mi ne možemo to ponavljati. Čisto srce koje je spoznalo Allaha, neminovno je da će se pokoriti Allahu i onoj vajštini koju od njega traži Islam. zapamte ovu rečenicu. Čisto srce koji je istinski spoznalo Allaha, neminovno je da će se pokoriti zbog spoznaje Allahu i onoj vanjštini koju traži od njega Allah, pa će u njega biti dobro šta? I vanjština i unutrašnjost. Ali dođe čovjek i ništa od islama ne radi, kaže u mene je dobro srce. Slagovo si Habibi, nema veće šatine s Pinokio. Nos bi ti narastao do Antarktika. Ako ti je dobro srce, to dobro srce koje vjeruje u Allaha, onda kaže pa ja vjerujem u Allaha, meni je dobro srce. To znači da se trebam pokoriti Allaha, Allah mi kaže klanjaj pa ja moram klanjati zato što mi je dobro srce. Ali dobro mi srce samo što sviram safrolom i što pjevam čitav život, si tu mačku, vodi tu dobrotu srca. Gdje su mi čaše, kom popisu <laughs> Ja i treba dođu u Bosni. Ni čokolade. E, ni čokolade. Dok me jučer pazili danas. Sutra. <laughs> Viš kad sutra kažu, še za posti, kopit će ti šiftara. Počela ovaj hadis koji kaže opet na ispravnost naše teorije. Kaže Allah poslanik Inna Allahe la yanzuru ila suvarikum wala ila ajsadikum walakin ولكن ila kulubikum wa a'malikum Allah kaže ne gleda, jer u hadis, ne gleda u vaše izglede, ne misli se ovdje u izglede da li si pustio bradu ili ne u smislu vjerski izgled. Ne, misli se, ne gleda, neko je možda deblji, neko je mršaviji, neko je možda malo ljepši, neko je manje ljepši. To Allah, kod Allah tu ne znači ništa, jer je to Allahovo stvorenje. Svaki insan iz tog aspekta lijep. I to Allah ne znači je li neko pustio stomak ili neko mršaviji. To kod Allah ništa ne znači. Ne gleda, kaže, u vaše šta? La la ne gleda u vaša tijela. Neko nabivna, neko mršav, neko... To Allah ne interesuje. To Allah sve kaže. Ne gleda Allah, kaže u to. Allah gleda šta? U vaša srca i u vaša djela. Gleda to. To je srž Islama. Tvoje srce i tvoja djela. Ovo poslanik ali se ratu se nam je na kaže, zaista u svakom tijelu ima jedan organ, pazite ovo sad. Ako, kaže, taj organ bude dobar, sve ostalo je dobro. Ako, kaže, taj organ bude loš, sve ostalo je loše. I onda on kaže, ako je to organ, kaže, to je srce. Ovo ruši teoriju, oni naši bošnjaka kaže, dobro mi srce, onaj, a ništa ostalo mi ne vede. Poslanik kaže, ako je dobro srce, bit će sve ostalo dobro. Ako je loše srce, bit će sve ostalo loše. Tako da ako ti je sve ostalo loše, nemoguće da kraješ dobrim srcem. Osim da poslanik je pogriješio i nije znao da će doći ti dobri bošnjaci koji mogu objediniti kod sebe plus i minus i da ne eksploatira. Poslanik kaže, ako je dobro srce, dobro su i djela. Ako je loše srce, loše su i djela. Kaže ne, kod nas loša djela, a dobro srce. Koji uči onaj sistem kaže poslanik rekao, svaka novotarija je zabluda i onda dođe neki insan današnji se kaže, jes poslanik rekao, mi znamo kada hadis da vjerodostojan. Rekao poslanik, svaka novotarija je, kaže, zabluda, ali ova naša nije. Jer kaže, ovo je tradicionalno. Ali poslanik je svaka, pa je svaka, ali nije svaka. I ovo, poslanik ti kaže, ako ti je loše srce, sve ostalo ti je loše. Ako ti je dobro srce, sve ostalo ti je dobro. Kaže, ono je dobro srce, sve mi ostalo ne. Kako ste ti to uspio objediniti? Eto, to niko ne može pojasniti. Imate, braću moja draga, nekoliko pokazatelja pokazatelja da je nečije srce iskreno. Ovo, evo ovdje, ovo je sad, braću moja draga, rešetanje. Ja govorim o prvu sebi, a nakon toga svak sebi nekaj govori. I nek svak sebe vaga. Kako sam sebe čovjek da na rengin stavim? Kako sam sebe, sad čovjek uđe, shvatio sam bitnu srca. Ja sad da ja imao neka dijagnoza, imao neki aparat koji tu mjeri. E, evo nekoliko pokazatelja. Prva stvar, da čovjek voli tajna djela za koja ne zna niko. Hmm, Dobra djela za koja ne zna niko u nas dadni kaže ima neki čovjek dole ja mislim o tešinu. Da lapo se ne želim prozvati tešinu da je neko On ti prije što je ošao pare i proda balicu da odi nahađ. Zemlja se zvala balica. On ušao nahađ, vratio se iz hađa kad komšija mujo, mujo, mujo, mujo, ništa. Kaže, hađi mujo, E, kaže, nek se zna zašto je legla barica. Ja džaba prodao baricu i sad opet zoveš mujo. Pa ja sam hači mujo, Allah te upuću. Džaba proda baricu, čovječe, znaš koliko sam tu na sjene nakosio, ja tu sam prodao i sad me opet zoveš mujo. E, ja ovo što mi zoveš hađija. Znači, tajna dijela pokazuju iskrenost tvojeg odnosa prema Allahu. Voliš li sam ustat noćni namaz, čak da ti žena ne zna. Voliš za zaposliti da niko ne zna. Voliš li za sadaku da niko ne zna. Ili voliš da izađeš tamo negdje reklamiran vakif. Vakif, akif. Znači, to je pokazatelj. Iako to ne, ne znači da oni koji su radili određeno djelo javno, zato sam kažem, pazite, nemojte, nemojte ovaj moj govor tumačiti, osim onoliko koliko sam ja toliko rekao da se tumači. Sutra neko dadne i tam se stavi njegovo ime, čovjek možda nije bio ni on kaže, ej, Rogavi mi zato ne rekao, neš se zaustaviti prije, prije džehendema ti nije to. Znači mi govorimo kako bi čovjek mogao svoju dijagnozu srca znati gdje je, da vidi koliko voli ta... Jer zašto? Kad radiš tajno, to je sigurno iskreno. Ali kad radiš pred narodom, hm, hm, mora biti jedno, mora biti drugo. Ali kad ustaneš sam kranjati, nema nikakve opcije da šeitan dođe i kaže, e, pa možda će neko kupca ta vrata pa te vidi gore da to je već prekomplikovan za njega, ne vre ni u to Ali kad si u džani Boga mi lako izmontati i podigneš ruke, Allahu ekber. Mm, gledaj gledaju, mene ću se Pa na ruku, pa na seždi, pa ovo ne znači ne treba obužna, ali kaže, tada šetan radi. Tada šetan radi, kaže, Boga meni sjedu gledaj u tebe. Jel gledaj? jesu, Sad ću to njima fino pokazati kako se posunetu. Evo. Znači, ali, kad čovjek radi sam između njega i Allah i voli takva djela, tu je inšala kazati velikog hajra da je njegov srce čisto. Iako, pazite, nekad je, nekad je dobro i nekad je u uraditi djelo pred ljudima, samo insan koji može, može šitan dobro savladati. Jer Boži poslanik kad je prilike došla jedna delegacija, pa je poslao ljude na, na udjeljivanje, pa, pa se ljudi ono malo povukli, pa je jedan asav otišao kući, donio je jedan zavežaj pun hrani i pun novca i stavio tu pred svima da vidi. Kad se su to drugi ljudi vidjeli, onda su se i oni oravili, pa su i oni otišli, pa je se iskupilo mnogo, mnogo imetka onda poslanik se nasmio, bilo on drago i pokazuje tog čovjeka, svi kaže ko islamu oživi, a mnogi ovaj hadis citiraju tam gdje mu nije mjesto, kaže ko islamu oživi jedno novo dobro djelo koje ima osnovu islama, ja sam nije došao slavitne ljude, već je došao sa sadakom koja je propisana, i onda, on kaže, ko oživi u smislu da podstakne da se određeno djelo radi koje se zapostavilo. Kaže, imat će nagradu svih oni koji su to uradili, povoditi se za njim. Zato ako čovjek ima jak ima, kad dođi daj se za džanju, mogu će kod dati, pa svi, Boga mi. A on dođe i kaže, evo od mene gdje ovo. A e onda drugi kao Boga kad more, evo i od mene Znači, u tom momentu nekad je i pohvalno raditi javno djelo, ako čovjek zna u jačini svog imana zašto to radi. Da radi, radim u ime Allaha, znam, ali želim i drugi da se ugledaju u mene. Znači, da, da shvatimo da ne mora znači svako javno dobro djelo da je u osnovi pokuđeno. Ne. Nekad može biti čak pohvalno, dobro pohvalno. Prenosi se u biografiji potomka Allahog poslanika Zemlja Abidina, da je oko stotinu porodica on podmirivao hranu, a da oni tu nisu znali. Pa kada je preselio, rahmetullahi alihi, Radu anhu, kaže, našli su na, na njegovim lijeđima modrice koji nisu znali od čega su. Pa je onda otprilike stotinu porodica kazalo sa njegovom smrću, mi smo primijetili da nam fali hrana koja nam je dolazila pred naša vrata, nikad nismo znali koji donosi. Pa se ispostavilo da je on u toku noći žake hrani nosio na svojim lijeđima i ostavljao pred vrata siromaha, ne ni od koga ni šta je. Kad je on umro, prestale dolaziti pomoći. Njega kad su kupali na lijeđima su mu bili žuljevi i modrice od usane hrane. Koliko je čovjek čuvao svoje čuo svoje dobro djelo. Ibn Mubarak, poznati učenja in džahid, kada bi izlazio u džihad kada bi izlazio u borbu, stavljao bi na lice, znači on to zovu lefn, i sam stavljao bi znači, krpu da ljudi ne vidi ko je izišao u borbu. Znači bio je veliki hrava burac da je znao izići i sedam ljudi u dvoboj pobijediti, ali bojeći se za svoj nijet, a Abdullah ibn Mubarak, to je, to je velika zvijezda ovog umeta, bojio se za svoj ihlas, iskrenost, da ljudi ne znaju ko je. ode, izviđi iz muslimanskog znamo zamutan, ode i tamo i riješi govor i vrati se i niko i dalje ne zna ko je. Pa mu je došao čovjek jedne prilike i sčupo mu to s lica. Kad sam da vidim kos, kaže nešto, ali tako mi kažeš koliko su čuvali svoja dobra djela. Iako su bili učenjaci, bili su, znači, imu bareke, je svoj život, jednu, jedan, jednu sezonu provodi na, u džihadu, drugu sezonu ide na hađi, tako, čitav život. I on je poznati insan koji je napisao Kali, Rija, u Mekke koji je jedan veliki pobožnjak, ali on svoju pobožnost, znači bio u Mekke i dole puno klanja kod Kjabe. I on mu je napisao mu Milaju koji ste svi slušali, يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب kaže o ti pobožnjači iz Mekke to što ti dole vaditiš, kod Kjale da vidiš že mi gore ibadetimo gdje granate lokaju ti bi tek shvatio da se ti tada igraš dole. Ali oni su bili braći, oni su bili muslimani oni kad je došla ta ilahija i kad je došla ta kasida zapako i kaže istinu je Nisi na pounderu gdje, a bi mi baš ovdje sto iladara gaza, a bi mi ti gore. I kaže, da, istina je rekao. On je, on je bolje nego sam. Također, bilo je ljudi koji su postili 40 godina. Davudu, alihi salatu wasalam, post, porodica mu nije znala, njegova žena ne zna posti. To da nije preživio jer predanje ne rekli tu sve imao što mu svoj. I u čarabakama i u Ali ima kod Selefa mnogo toga što mi ne znamo. Imat ćemo mi noćas još jedno predavanje čudno, zove se Visoke ambicije. Jedan šir iz Egipta napisao je dijelo od osam tomu koliko, u kojim je samo tematski poredo i napisao knjigu o visokim ambicijama. I samo podijel kaže visoke ambicije kod pa u namazu. I samo primjeri to sve sa lancem se sve iz koje knjige preuzeo. Ambicije u namazu, ambicije u postu, ambicije ovdje, ambicije... Kad čitaš te stvari, pomisliš da si u bajkama. Šta je ljudski rod mogao učiniti? Onog momenta kada se pridržavao islamu. Tako da vas ovakve predaje ni iznenađeni. Kaže se da jedan od selefa puno klanja u noćni namazi, puno klanja, puno plako. Pa mu kaže njegov mati, sine, šta je toliko ti što plaćeš? Nemoguće, osim da se nekog ubio. Nemoguće, pa se kaješ sada lao što si ubio nekoga. Šta je se izgleda, nisam znala da si takav problemat da si nekog ubio. Jer toliko plakat, samo može čovjek koji ubio nekoga. Toliko plaku u noćnom koliko su vraću moja draga pasivna ta unutarnja djela. Također, <clears throat> čovjek bi trebalo da se trudi teško. Juče smo to mi govorili, par puta smo na to, na to akcent stavljali, da pokuša da se trudi da njegova unutarnjost se ne razlikuje od veštini, niti njegova veština od unutrašnjosti. Da ne pokušaješ ljudima da se prodaš pod nešto što nisi. Budi iskren i onakav kakav jesi, takav se ljudima predstavlja Kada će se saznati istina šta si i ko si? Zato, jučer smo spomenuli, bilo je selefa koji kažu, koliko su oni pažljivi bili, kaže, volim da jednu noć prespavam, da ne klanjam noćni namaz, pa da sutra ustanim pa mi žao i kajim se što nisam klanio noćni namaz, nego da kaže tu moć klanjam noćni namaz. Pa sutra ustanim i ajde kažem oholim se, smatram se bolji od drugih zato što sam ja klanio noćni namaz. On više voli da bude od onih koji će se kritikovat zato što je nešto izostavio, normalno dobrovoljno, ne da uradi nešto pa da se oholi. Volili su znači da njihova vajština se podudara sa unutrašnjošću. Također, od ovih simptoma, da li čovjek da sam sebe iskuša, da li je iskren, jeste da čovjek razmišlja o svojim dijelima i da se boji da li će njegova djela biti primjena. Tu nama mnogo toga nedostaje. Kod nas ako si prevario čovjeka da uradi dobro djelo, to je kraj. Nikad ne pada mnogima od nas na pamet da dobro, ja sam to uradio. ali da li je to kod Allaha makbul, da li je to primjeno? da li je to, da li je to otišlo? Jer mala stvartica može biti razlogom da djelo ne bude primjeno. Bilo je selefa, prvi prvi koji kažu, kada bi znao da mi je Allah samo jednu seždu primio, ja bi se naduđen. Samo jednu. Jer Allah Žešan kaže jete yetaqabbalu lohu mine muttaqin. Allah zaista prima od muttaqija i bogobojasni. Ako sam znam da jedna sežda u hajdu sam. Znači, čovjek, iako je završio dobro djelo, da, da, da ga to ne uzovoli, već da ostane ona praznina, kaže, ja sam sad radio, molim Allah da tu kabuli, zato ćete vidjeti Arape, koji više mnogo od nas ono se je tekabbel minna. Završi namaz, onim jednim drugima dovu. Molim Allah to od nas u Kabuli, Kod nas je to nepoznaš. Šta imaš ono bukvalo, našim jezikom kada imaš tamo u Kabulu, u Kabuli, ja završio, obavio i gotova stvar. Ima. Sam Ibn Mubarak je znao kazati koliko je velikih dijela koji je namjera učinila male a koliko je maleni dijela koji je namjera učinila velikim kod Allaha. Veliko dijelo. Čovjek kaže dao deset 10.000, da napravi džamiju. Veliko dijelo. Ali ga je namjera učinila sičušnim. Zašto? Jer Allah zna zašto je to radio. A koliko je maleni dijela u vanštini, ali ga je namjera napravila velikim. Čovjek nije si Marku. I tamo vidi prosjak i kaže, evo ti I da ima više, dao više. Allah zna njegovo. I da čovjek nema ništa. Vidi tamo braću možda u Palestini, u Siriji, kaže kada bi imao milion, ja bi ga dao. Allah zna da bi ti dao. Ali ako budeš iskren, za malo djelo ćeš biti nagrađen velikom, velikom nagradom. Zato kaže, bojaznost od toga da djelo bude primjeno je pokazatelj ispravne unutrašnjosti. Također da čovjek bježi, da se čuva od umišljenosti i od samohvali. Znači, moja draga, toga se treba dosta čuvati u pogledu dobrih dijela i to je pokazatelj dobrote čovjekovog srca. Da bježi od takvih stvari, da bježi od umišljenosti. Ja sam nešto uradio, sad sam ja, sam bolji od ostali to nije pokazatelj dobri unutrašnjosti. Unutrašnjost, čovjekovo, njegovo srce, će ga postakiti da kaže hvala Allah koji mi uputio da ja to budim. Neki nas sam pročito jednu finu izjavu, koliko sjećam da je taj Tajdina, kaže kada god zahvališ Allah i rekneš Elhamdulillah, nakon toga trebaš reći Elhamdulillah što me je Allah uputio da ovaj prvi put reknem Elhamdulillah. Filozofija, ali se može shvatiti. Kad rekneš elhamdulillah, jednom, sve kažem elhamdulillah, kaže Ibn Qajim, odmah još trebaš jednom reći elhamdulillah. Zašto? Jer kaže da se zahvališ Allahu što je te uputio da si prvi put se zahvalio. A kad sam već rekao drugi put elhamdulillah, to iziskuje da se trebam još jednom reći elhamdulillah, jer me Allah uputio da kažem dva put elhamdulillah. I tako uzasno. Dobro srce tako čovjeka odgaja, ako si već elhamdulillah uradio dobro djelo, dao za vakuf, dao za džanju, klanio noćni namaz, zahvali Allahu što te je uputio koliko je drugi koji su u to vrijeme kad se ti to i baliti bili u dalaletu. A mogu si ti biti zajedno sa njima. Pa si Allahovom volju i Allahovom milošću ti odabran. Pa zahvali, a ne ovoj se. To je pokazatelj dobrog srca. A ne da se čovjek oholi. Ili da se fali, samo hvališ ja sam, ja U islamu ta riječ ja u tom kontekstu je izuzetno pokuđena. Također, od pokazatelja e, iskrenosti i dobre unutrašnjosti jeste da je čovjek u neprestanoj borbi sa nefsom, sa dušom, i da je pokazatelj dobrote njegove unutrašnjosti, da je spreman prihvatiti istinu i hap u svakom slučaju i od svakog. To je pokazatelj iskrenosti. Imaš zaista dobrih ljudi iskreni. on pogriješio nešto. Ali ti dođeš i kažeš, dragi brate, pogriješio si. Poslanik je rekao tako i Lema je rekla to, kada Allah Nisam znao. Vidiš njegovu iz ona prihvata. Imaš ljudi, ima obor. Kako može biti da sam pogriješio? Dok iskrenost, znači, braću moja draga, srca diktira čovjeku da biva istinu. Koga je došla istina? Od starijeg, od mlađih, od bijelog, od crnog, od pobožnog, od ne... Ne, ne, ne. To istinskog insana, znači čisto to njega ne to hak. To što si rekao je hak. I sva ja To je pokazatelj iskrenosti čovjeka. Dok imamo dosta slučajeva, a je li taj hak se podudara sa mojim šejihom? Ili, a šta ako to budem radio, to znači da ovo prije bilo batil, pa filozofija, pa vaku, pa ili metru, pa ili pokuži, ili veliki grijeh, ili mali grijeh. To je pokazatelj bolesti. Znači, čovjek bude spreman prihvatiti istinu bez obzira. Boži poslanik kaže za šetana, sada pa ke, lohuva On kaže, laži, a ti sad istinu rekao, ti je rekao da je propisan se uči ajtu kurse, kad se prije spavati, kaže, to je istina pripad istina se privata od neprijatelja, od nevjernika, od šeitana, od svakog se istina privata, Kada znamo da je istina. I to je pokazate, čistoće čovjekovog srca, gdje bi se svako od nas trebao, koliko nam se puta desi, neko nas nešto upozori, pa nas uzmi inat. Mm, neću. Preispitaj sebe i svoje srce jer ti privataš srce, e, e, istinu zbog inata ili želiš da budeš nositelj istine? Imamo ovdje, braću moja draga, također neke stvari koji su isto pokazatelji čovjekovi dobrote i čovjekove iskrenosti. Svakako i stvari koji spominjemo, neki su na većem nivou, neki su teži pokazatelji, neki manji. U svakom slučaju jedna od pokazatelja e, čistoće čovjekovog srca jeste i to da je čovjek zaokupiran sobom i svojim mahanama, a ne mahanama drugih ljudi. Kako nam je to potrebno i kako nam je to bitno. Kako je to ja parametar. Nerijetko nam se dešava da sve tuđe probleme znamo, sve rješajmo, osim što naš narod kaže otkrij pogledaj sebe. Ne rješajmo svoju kuću, ne rješajmo svoju suprugu, svoju djecu, u našoj familiji od očeva i majki toliko je problema i mi onda počinjemo po džematu, po državama, po kraljevima, po ulemi, po dajama i tako dalje. Pokazatelj iskrenosti jeste i to da čovjek pazi na svoje mahane, a na, ne na mahane drugih ljudi. Također od pokazatelja čistoće ljudskog, ljudskog srca jeste i to da čovjek pazi na Allahove granice onda kada je sam. Vjerujte, braćo, koliko nam danas to treba vrijeme, današnje vrijeme, kao nikad u životu čovjek može raditi harame da ga niko ne vidi. I danas nam je tu pokazatelj dobar i svako zna između sebe i Allaha. Kako se ponašamo ovdje zajedno sa selam alikum, džesi, brate, elhamdulillah, jerham, Allah, estagfirullah, Allah te nagradio, kella, hajr. Kako se ponašamo kod kako se ponašamo kad otvorimo internet? Kakve stranice posjećujemo? Kakav program gledamo? Prava, istinska bogobojaznost, pravi pokazatelj straha od Allaha je da ga se stidiš i bojiš kad si sam. Normalno da je da je, ko će sad od nas doći ovdje uzeti internet i otvoriti stranicu koja je Neće niko. Kako će svi će znati? kod kuće Ha, ne zna niko osim Allah. To je pokazatelj onda čovjekovi čistoći, jačini njegovog imana, čistoći njegovog srca, da se boji Allah i čuva njegove granice onda kada je sam. I to svima nama treba da bude parametar. Koliko se moj život razlikuje onda kada sam sam i onda kada sam u društvu. Također, ljudi, tako kažu boručenjaci u ovim knjigama, ljudi koji su čisti unutrašnjosti, čistog srca, prepoznatljivi su po skrušenosti i skromnosti. Nisu oholi. Jer čovjek koji ima čisto srce, on je shvatio jedno sebe. Zna da nema potrebi da se oholi na drugim ljudima. je drugim ljudima. Dok ljudi koji imaju malo bolesti i virusa, oni su oholi, oni su namrgođeni i tako dalje. Čovjek lijepe unutrašnjosti je takav da ga ljudi vole. A i on voli ljudi. I to tome smo na prvom predavanju, eto, ako neko nije bio, možemo ponoviti. Čudan je halal i stanjeti određenih ljudi koji bukvalno mrzi sebe i mrzi sve ljudi oko sebe. To je suprotno prirodi na koju je Allah stvorio insana. Musliman on voli. I njega drugi voli. Zato sam ja jednom nekad držao des, pa je tu bilo par omaka koji je pogodio taj govor. Ja sam namjer navio primjer gdje sam njih cilju, a bili oni tu na predavanju, tu potrefi se tako zalutano. Ja kažem, postavi sebi pitanje Kakav si u svom selu, kakav si kod svoje rodbine, kakav si u komšinu. Jer te ljudi voli, jer ljudi vode susret sa tobom ili svi te ljudi izbjegavaju. Voliš li ti druge ljude? Pa je to njima teško, palo, mi smo na istini, zato nas ljudi mrze, nas ljudi ne voli zbog Islama. Kako su mogli poslanika i sedatu Poslanik učinio hijđru, ostavio Aliju radijallahu anhu kući poslanika, kaže ti ostani u mom krevetu, pa poslije podijeli emanete koje su kurešije ostavili kod mene. On bio poslanik i poziva im u islam. Oni kažu ti si najveći neprijatelj, ali opet ti si najpogrednik, evo kod tebe emaneti. Ko tebi smije dati u ovcu da čuvaš. Ko te voli i ko ti vjeruje. I ja sam to njima rekao, pa su oni morali zvat svoju lemu preko sedam gora i sedam šuma da im potvrdi i kažu ne, ne, vi to što sve, vi sve ljude mrzite i sebe do podne, a ostale mrzite od podne i svi vas mrzite, to je samo zbog istine, samo ustrajte na tome. Što više možete obrve spojite, što više se namagodite i to je istina. Poslanik kaže, mu'min je'lef o ju'lef. kaže, voli i drugi njega voli. Kako ga niče voliti? Kad ljudi vidi koliko čovjek žari i koliko svijetli pozitivnom energijom. Zato kažem, to je pokazatelj, braću moja draga, dobroti čovjekovi, ne mora biti apsolutno, ali znači da je čovjek voljen društvu. I vi vidite, evo sad ima ovdje braća, bravo, drago, kad ima neki brat, kad uđe na vrata, svi hrli da se sa njim poselavaju. svi ga grle, svi ga sa svakim dobro, sa svakim vesel, sa svakim lijep. Allah najbolje zna. Možda je dobar domac i je stvarno iskren. Također, pogledajte te prve generacije kako su oni svoju dušu zavatali. Nisu joj dali da se podignu. Mi dosta puta šetanu pustimo da, on vodi igru. Kaže, Omer, meni jedne prilike je došla delegacija, kaže, pa oni ono ko ja, halifa, pa oni došli ponizni, pokorni, halifa samo reci, halifa samo naredi, tvoja riječ je zadnja. Ja se, kaže, napuho se po onom smislu, meni drago što, što se moja sluša. Nije kaže, žalba. Sašti u mene, kaže, tamo u šumu. Ja, kaže, naći se drva na leđa i kroz pijacu. Sklonite se, sklonite se, ide, kaže Omer, napravite mi puta, svi da vide da Omer nosa drva. Da, malo dušu učepi. A, nećeš, nećeš. Malo ne tu vidi da si nosaš drva ja sam imao dušu, malo prije si bio, sad si bio šef, pokora, svi ti pokorni, pa se kad pošao malo uzdisati, a imam ja kaj mjetu, zašto ti dušu, zašto mi kako kroz pijacu nušaš drva, kaže, drva na pijacu i kroz pijacu ove nusa drva, da svi vidi kako halifa more nusa drva. Kako nisu dali duši da se uzoholi, da se podigne. Kako su, pazite, to su sitne stvari, ali kako su oni obuzdavali svoje znači protjere. Isto za Ebu je onaj, bilo da, da jedne prilike osjetio, znači da, da, da mu duša bježi iz njegove kontroli, pa isto tako ošo kaže, onaj, nasjeku drva na leđa, pa putem, sklonite se, sklonite se, evo ide Ebu Hureyre, sklonite se, sklonite, da vidi ljudi kako on nosi drva, koliko neki što bi rekao ono najavni čovjek, e, da se duša spusti da se duša odgoji, da se pokori haku istinu. Također od pokazatelja e, dobroti čovjekovog srca jeste, reći moja draga, i to da čovjek voli drugim ljudima hajr. Allah mi, to je toliko, bitna stvar u današnjem vremenu. Vrijeme, današnje vrijeme, kada je isforsirana njalog, kada je isforsirana zavist, ti vidiš u srcu tebi nije nešto plavo drago kad čuješ da je neko uspio, diplomirao, zaposlio se, e, oženio se, dobio dijete ili ovo ili ono, u nečemu te preteku. Ja se sjećam bilati ili možda tamo nekim odmah poslije ratnim godinama na selima, čovjek kupi auto, čitao selo, Bilvati prije rata čovjek kupio kravu, Čitavo selo ide na slatku, kupio kravu, svima drava. Sad, poslije rata, smo se toliko dalje od jedni od drugih. Čovjek postigo uspjeh, diplomirao, zaposlio se, kupio, izgradio, niđe nikog. Ukro, brate, ukro, sve je toga. Otkud mu? Kako ja ne imam tube, ja? Otkud mu gov četvoka, ja ne mogu sa jedince i nadicu da si kruh otvori bolan prsa, tebi Allah toliko dao na fakir i njemu dao više. Više će odgovarati. Voli ljudima hajk. Da ljudi vide u tebi zaista da je tebi drago što ljudi imaju diplomiru, nazovi čovjeka i e, svaka čast, e Allah te nagradio, e ti si naš prijestavnik, e svaka čast. Kad vidiš uspjeh kod ljudi, čovjek oštampo po knjigu, nazovi ga, čestitaj, ja ću prvi kupiti od tebe knjigu, da te Allah nagradi svaka čast. Dijete od komšije pobjedilo na nekom kvizu, ne mora biti vjerski pobjedilo u plivanju. na komšiju, e svaka čast komšija, e pratio sam, e svaka. Da ljudi vidi da želiš drugim ljudima hajde. Jer misli da te taj čovjek neće zavoliti. Ali kad ti pušiš samo narost, ne smiješ otvoriti usta, to je bela. Znači, to je pokazatelj, pokazatelj čistoće čovjekovog srca, da čovjek voli drugim ljudima hajr. Rekli smo, danas o tome smo govorili, onaj, ali evo, samo ćemo par sekundica ili eventualno minuta, kad smo danas govorili o odlikama središnjih puta, rekli smo da je odlika njihova da su umjereni, središnji put. Isto tako, braću moja draga, od, od odlika i pokazatelja čovjekove iskrenosti i dobroti srca jeste da se čovjek trudi da bude na sredini. Da bude pravedan. Također, od pokazatelja da je čovjekovo srce i njegova unutračnost dobra jeste i istinsko vezivanje za Allaha putem osnovca na njega. Mi, vjerujte, braću moja draga, ovaj ibadet je toliko zapostavljen, toliko bitan. Naročito moramo biti malo otvoreni u ovim prijedinima gdje se ljudi puno vezuju za materiju. Mnogi je zaboravljeno nešto što se zove tevekul, oslonac na Allah. Od toga nema. Habibi, zapni i to ti je oslonac. Znani, dakle vat. Maša, Nešto mi bijelo previše Da ime ja, Jajzen. Kindija, Kindija. Kindija, ja sam ovdje, zato ja...